joan den urteko konzertuaren ondorio garantzitsu bat hori izan da, on, eh, ondoko hastean, diendea eh, etorri zaigu deika, ez ikusi zutela Euskal Telebistan eh, konzertu hori antolatzen genuela, eritasun horrentzat, eta beraz, bi biana jarreba dira usteot ama iru eta ama zazpi urtekoak etxalaren, eta haien ama deitu ninduen, eta hoiak lakuntza bertsolari bat, hogeita ama bi urtekoa, uh, eh, ondokoa gazta izen bizidena gaur, bera ere dena eta orduan uh, eh, elgarrikusik ira urte hontan eta helburua da elgarrekin eintzina dioiteaz, eta olako eritasun batekin uh, bakardadea ere senditzen da, ona da ere talde bat edo elkartasun bat osatzea.